est in capa Israela inventisto. Nascigio de malebla biciclo. A parte ec de la comenzo de la dude cun uai comerza consumisma tecnologia freneso, trudis alla bicicla mercato, ciam pli nova in tre ege multe costa in modeloin. Novigai materialui, kiel kevlaro, keblaro carbonae au grafitae fibroi, cae alluminio farigis ne malhaveblai por biciclai framoi cae accessoragioi. Plen contraste al tiu ci tendenzo la quinde chiara Israela inventisto, Ishar Gafni, profesia proiectisto de automatae product linioi, el kibuzzo Bror Hail, construis biciclon prescau tutte faritan el recicligita cartono. Yes, vi bone legis. Framu, forco cae radoi de tia biciclo estas faritai el cartono. Ne temas pri nur unu foie usebla au prine pluv resista biciclo, sed pri utila veturilo, tre mal multe costa, cae tute farita per recicligita i materialoi. Mi ec havis tion ideon antau celcai iaroi, cia mi audis pri duon strangulo, ciu construis canuon el cartonu, racontas Gafni. Cai cia la matora biciclanto, mi min demandis cial ne construi biciclon el tiu materialo sperta ingenieroi tut simple diris al mi che nenia maniere oni povu construi cartonan biciclon. Dum quelcae iaroi la revo restis nur revo, gis ciam Gafni hazarde spectis televidan programon pri la construado de la aviadilo Jumbo. Dum interviuo Josater, la estra ingeniero de la proiecto, diris che «Ciu foie, ciam ciu i diras al vi che io estas neebla, estu certa che gi estas en la giusta directo». Tiu acerto reflamigis la entusiasmon de Gafni, ciu decidis pruvi che ciu ispertuloi eraris. Dun quar iaroi, en sia libera tempo, en caduca jardem baraco, tipe tauga loco por nascigio de legenda e inventoi, li laboregis por fronti contra la malforta e e punctoi de ondo cartono. Ondo cartono farita el ligna pulpo estis inventita en la decnaua iarcento chi el constru materialo de forticae uioi por aliai pli valorai varoi. Gi malofte estis considerita kiel constru materialo por agioi generale faritai el multe pli fortai materialoi, exemple metalloi. Faris catolo nel cartono estas facilege, cae gi provigias tre forta cae resista, sed fari biciclon estas tute alia afero cae mi devis trovi la giustan manieron faldi la cartonon en plurai malsamai directoi. Pro tio necessis al mi tiom da iaroi, cun sen nombrai provoi cae fiascoi, gis ciam mi atingis contentiga in resultoin, racontas la inventisto. La trafe designitai cae trancitai cartonai componantoi Estas tractitai per secreta mixagio de organicae materialoi, ordonia lili daurain aquoresistan cae nebrulan qualitoi. En la fina stadio ili estas covritai per laca farbo, cele al estetica plibeligio la nuna regula modelo povas elteni raidanton gis cent quarde kilogramoi pesan. Gi pesas circa nau kilogramoi, compare alla lau modai bicicloi pesantai circa dec quar kilogramoin. Lau antau calculoi per amas productado la carton biciclo ne devus costi al publico pli ol quindec sesdec euroin. Dum la coston de la usita i materialoi oni taxas po dec euroi. La inventisto opinias che crom ilia ne poluanta ca energi sparema productado, carton bicicloi povus farigi idealai veturiloi, cae en metropolai stratoi, cae en malrichai Africa i despli che pro ilia tre malalta preso, ili tutte ne allogos stelistoin.